hakika mata kuna da daraja kuna da kima kuna da mutunci kuna da girma kuna da alfarma saboda Allah subhanahu wata'ala ya girmama ku ya mutunta ku ya kimanta ku ya ɗaukaka daraja ku ku ne iyaye ku ne ƴaƴa ku ne mata ku ne yayye ku ne kannai duk wata tafiya da za a yi ta addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala baya barin ku a baya ya tsara muku abubuwa na rayuwa ya toshe duk wata kafa da za a cuce ku ko a zalunce ku ko a ɗauki ku. in kuka duba hakamul ila da yawa mata bu san menene ila'i ba amma a cikin suratul baqara akwai wata aya da ta zo da wani hukunci wanda ake kiransa a babun fiqhu al-ila'u al'ila'u mutum ne kawai to da tsabacin zali sai ce wa matarsa na rantse ba zan ƙara zuwa gurin ki ba ba mu ƙara haɗa shimfiɗa da ke ba to sai Allah ya ga akwai ɗaukan alhaki a cikin wannan sai ya sa masa wata hudu duk rigimar da za a yi a shirya kafin wata hudu idan wata hudu ya yi bai zo ya shirya da matarsa ba kawai nan da nan aure ya mutu kawai wannan shine ila'i wanda Allah ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim saboda haka Allah ya toshe wannan kafar yace ba dama ka bijirewa matarka ka kaurace mata kai mata horo da nisantarta idan har ka dau alhakinta to wata hudu Allah ya sa ƙarshen wannan rigimar idan wata hudu yayi a mazhabar Imamu Malik za a kai magana kotu gaban alkali alkali ya kira mijinki ya kirawo ki yau wata nawa ya kaurace miki ranka ya dade yau wata kaza gobe ne cikon kwana na wata hudu daidai to alkali dama yana da ɗakinsa da gado da katifa sai ce to ku je ku shirya na baka awa biyu awa uku idan bu ku shirya ba a wannan ranar ko shi bai sake ki ba alkali sai ya rubuta takarda na raba auren sannan a mazhaban malam Abu Hanifa ma ba bukatar zuwa kotu da wata hudu ya cika sai ki kwashe kayan ki kawai ki je ki ki shiga idda ki je ki aure kawai kun ga wannan me yasa Allah ya wannan hukunci domin ya kare shiga haƙƙin mata a wannan bangaren sannan kun san akwai abin da ake kira zihari da yawa mata ba san me zihari ba zihari shine a farkon suratul mumtahanati ko ko suratul mujadala ko suratul mujadala ana aka yi maganan zihari wata mata ce da mijinta suna zaune ana kiranta khawlatu bintu fa'alaba sai ya zama mijin nata kawai sai dan wani abu ya hada su da wannan abin ya haɗa su sai yace ce gadon bayan ki kamar gadon bayan babata to a da can zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci idan mace yace miji ya wa matarsa jikinki ya yi kama da na babata to an rabu kenan har abada ba abu saboda haka da ya faɗa haka kuma sai ya yi nadama da ya nadama sai ya dawo kuma yake son su yi mu'amala ta aure da ita ita kuma sai ta ce taƙi suka yi ta kokawa da yake shi dattijo ne ita kuma da ɗan ƙarfi ƙarfinta ta yi bal da shi ta wurgar da shi sai ta rugo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulallah mijina ya mun zihari wanda ke nufin an rabu kenan to matsalar shine akwai 'ya'ya tsakaninmu kun sai idan mace an cuce ta an cuce ta an cuce ta wata sai ta ce wallahi ni zaman na nake wallahi in banda na. da wallahi yau dinnan na dauki mayafi na na san da dare mun ko wallahi in banda ƴaƴana da yau na dauki hijabi na na san da dare mun sai kaga aure ba a shekarar goma ba ana soyayya ragowan zaman har a mutu na ƴaƴa ne da 'ya'ya dai ake fakewa in aka mare ta aka ci mutuncin ta aka hana ta abinci sai ta kalli yaran ta tausaya musu sai ta ce shikenan ka ci sa'ar ƴaƴana to saboda haka ita ma sai ta faɗa haka ta ce ya rasulallah idan na ban masa ‘ya'yan na tafi gida to shi ba zai iya reke su ba za su tozarta abinda kuke gudu din nan ta ce in kuma na kwashe su na tafi da su ba zai kawo musu kuɗin abinci ba ni kuma a lokacin a hannuna za su ji yunwa saboda akwai wannan shi ake kira gaba kura baya sayaki a sake ki ki bar ƴaƴan ki tafi a tozarta ƴaƴan ki tafi da su uban sai ki kawo musu abinci gidanku a babbabanki da ke da wahalarsu ba makaranta ba magani ba asibiti ba lafiya ba tarbiya to da aka sai hankalinta ya rabu biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata kin san dai haka ake yi in dai mutum yayi matarsa zihari shikenan arabu sai ya rasulullahi a duba mana a duba mun wannan matsalar tana ta bayani annabi ya faɗa ta faɗa sai Allah ya turo mala'ika jibrilu yake qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir shine Allah ta'ala ya saukar da aya ce naji wannan mata da ta zo ta same ka kuna tattaunawa game da abin da ya shafi mijinta da ya mata zihari Allah ta'ala ya ce to wannan zihari Allah ya rushe shi Allah ya ce abinda kuke faɗa na cewa wance ta yi kama da babata munkar min alqauli wa zura wata mummunan magana ce kuma kiran ƙarya ne to da haka Allah ya kawo mafita mafitar shine duk mutumin da ya gaya matarsa haka za su iya ci gaba da aure amma sai ya yi kafarar wannan magana da ya faɗa ta hanyar ciyar da miskini guda sittin ko azumin sittin ko kuma 'yan tabawa so da aka mijinta sai aka je aka gaya masa sai ta ce to ai ya rasulullah yanzu Allah ba mu mafita za mu ci gaba da zaman mu amma zai yi kafara sai ta ce to ai ba shi da hali tace ba shi da hali ya amma zan taimake shi in ba shi kuɗin da zai ciyar da miskini 60 din manzo Allah ya ce kad ahsanti kin kyautata ko ma gidan mijinki kun wannan mas'ala ta zihari an saukar da ita ne domin a kare haƙƙin waccan mata da mijinta ya shiga cikin haƙƙinta yake son ya raba ta da ƴaƴanta ko kuma ta rabu da aurenta sannan akwai ahkamul miras miras ma an saukar da shi ne domin mata wata mata ce mijinta ya mutu ya batta da ƴaƴa guda biyu mata to yana da wa shi mijin da ya rasu yana da wa kun ga wansa ya zamo ammi ne ga waɗannan yaran to a zamanin jahiliya an an raba gado ba a ba mata so da aka sai wannan mutumin ya zo ya kwashe dukiyar gaba ɗaya tafi da ita gidansa da ta magana ta ce to ni an banda da 'ya'ya mata ga tarbiyyarsu ga iliminsu ga lafiyarsu ga aurar da su kai kuma ka zo ka kwashe dukiyar babansu ni ya zan iya rike su yace to haka ake yi dama me ya sabo a ciki sai kawai ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shiru sai Allah ya aiko Jibrilu da ayatul miras guda biyu na farkon suratul nisa yusikumullahu fi auladikum da aka gama karanta ayar sai aka ga ashe su yaran mata su suke da kaso biyu cikin uku na dukiyar ita ko su tana da kaso ɗaya cikin takwas na dukiyar shi abinda za a bashi abinda ya ragowa daga wannan to da aka manzo Allah ya sa aka kira shi ya ce je kawo dukiyar gaba ɗaya da ya kawo dukiyar sai ƴaƴa mata biyu suna da sulusani biyu bisa uku sai aka raba dukiyar ashirin da hudu sai aka ɗauki goma sha shida takwas takwas so uku shine ashirin da hudu sai wannan yarinya aka bata takwas wannan yarinya aka bata takwas kun ga su ‘yan matan sun cinye goma sha shida saura takwas a cikin takwas ɗin nan uwa tana da uku saboda uku uku sau takwas ashirin da hudu sai aka ɗauki uku aka bata a cikin takwas an ɗauki uku saura nawa saura biyar sai aka ba shi biyar in kuka duba asalin dukiya ashirin da hudu ne ita da ya'yanta sun ɗauki nawa goma sha tara shi kuma ya ɗauki uku ya ɗauki biyar saboda haka wannan shine rabon da Allah ya aka ba su goma sha tara ita da ya'yanta shi kuma amin nasu aka ba shi biyar to asalin saukar ita ma wannan domin kare martaba ne da haƙƙi na mata haka nan muka ɗauki talaq saki a zamanin jahiliya maza suna wata tsiya in matarsa ta ba ta son sa ko baya son ta sai ya ce zan gama da ke ta ce kamar yaya ita sai in ta saki in na sake ki sai kin kusa gama idda sai in ce na da da ki sai ki sake shiga sai in sake cewa na sake ki sai kin kusa gama idda sai in ce na da da ki sai in miki dubu kin ga ba ke ba aure kenan biki zauna da ni ba biki rabu da ni ba su da haka suke yi sai ce na sake ki sai ce to shikenan me idda da wata ko da jini kafin ta gama sai ce ke na ma dawo da ke sai kuma cewa na ma sake ki sai ta wahalar da ita ba su rabu ba ba su zauna ba sai Allah ta'ala ya ce at-talaqu marratani daga yau saki biyu ne kawai wanda kake da dama ka ce na dawo da ke kun gane abin da Allah yake nufi ko bai ce uku ba saboda an yi na uku babu komai sai shi a marrata ni. sakin da kake iya mai da mace guda biyu ne na sake ki kana iya dawo da ita na sake ki kana iya dawo da ita amma an kace na sake ki na uku to kuma fa in tsallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tanki hazaujan gayarhu. idan yake na sake ki cikon na uku to ba dama kuma ya mai da ita har sai ta auri wani mijin saboda sai Allah ya toshe wannan kafar na na sake ki na da ke na sake ki na dawo da ke sannan akwai namijin da in ya saki mace da 'ya'ya. wata da ciki ake sakinta wata da 'ya'ya. sai ta kwashe 'ya'yan da cikinta tafi wajen babanta shi babanta ne zai ci gaba da ɗaukar nauyi to sai Allah ta'ala ya ce bai yadda ba idan ka saki mace da 'ya'ya, to kai zaka ka ɗauki nauyin 'ya'yan har abada uwarsu ba za ta ce musu sabulu ko mai ko omo ko kuɗin makaranta ko lafiya ba duk inda uban yake sai an nemo shi shi ne zai zo ya ɗauki nauyin waɗannan ƴaƴan shi zai ɗauki nauyin makarantarsu da maganinsu da asibitinsu idan da ciki shi zai ɗauki nauyin wannan cikin yana ba ta abin da za ta ci don renon cikin da ta haihu kuma sai a dawo abin da ake kira uh, raba'a shayarwa sai an yi shayarwa shekara biyu wata ashirin da hudu sai an zo an lissafa kowane wata nawa za a bata sai a bata kudin wata ashirin da hudu ta shayar da yaron in ta gama shayar da shi shi sa Allah ya ce in ta ce ta kima ka a takura mata ta ce ni da kasake ni in gwa jaririnka to ka tafi da Allah ta ce fa in sta'asartum fa saturu lahu ukhra in ta ce naƙi Allah ta to a nemi wata mai shayarwar don akwai mai fushi wacce za ta ce ma dan ma ba ta so akwai wanda ya saki matarsa sai ta aje mata jaririn ta tafi ya ɗauki jaririn nan yayi haka da shi yayi haka da shi yayi haka da shi yaro yana ta tsara kuka shi kuma ya fita da jariri a ce ga wani an kamo shi da ya sato jariri sai waya yake ta buga ya buga wasa waya ya buga wayarsa waya ya buga wancan waya da Allah zo a taimaka min jariri ne yake ta tsara kuka ta aje shi ta gudu suka ce to ka kawo mana yace ina in goye jariri in fita wani ya gane ce ga rawar da ta da hankalinsa gaba daya suka ce to ina uwar ije ta fita ce to ka bi da mana ka da ita da ka san dole sai da uwarsa zai yi shiru mu ma nan muna da yaya da mu ma mu zama ba sai dan dauko dan wani ba to saboda haka Allah ya saukar da wannan domin ka. sai ta gaji da miji saboda ko cutarta ko zaluntarta ko auren dole da aka yi mata bata so sai Allah ya ce fala junaha alaihima fi mabtadat bi Allah saukar da aya yace babu laifi idan aka yi wannan hulki din akwai matar da ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ni mijina bana tuhumar sa a addini waye waye duk kirki yana da shi ni ce daga bangare na ne ni bana son sa kwata kwata to kuma na san ba zan masa biyayya ba da aka zamu zauna ne muna daukar alhakin juna manzo Allah ya ce me kika karba lokacin da kuka yi aure tace gona ya bani yace to mayan masa da gonarsa yace kai kuma karbi gonarka sake ta ya karbi gonarsa yace ya sake ta kun ga wannan shi ma hukunci ne da Allah ya saukar domin magana akan waɗannan haƙoƙi na mata to waɗannan uwa malamai sun lissafa su wanda suka zo a cikin alƙur'ani da hadisi sun kai kusan guda talatin da takwas wanda Allah ya magana akan wani abu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan wani abu wanda kai tsaye ya shafi mata ko ya hada da su dama dokokin da Allah yake saukarwa uku ne ko dai dokar da ta shafi namiji kawai mace bata shiga ba ko shafar dokar da ta shafi mace kawai namiji bai shiga ba ko kuma dokar da ta shafi maza da mata ko kuma ta matan ce amma maza sun shigo ko kuma ta mazan ce amma mata sun shigo domin za ku ga wata dokar ta mata ce amma maza sun shigo kama ahkamul haid babun haida ya shafi mata amma kuma ya shafi maza ta wani bangare domin an faɗi irin mu'amalar da namiji zai yi da mace lokacin da take jinin al'ada Allah ta'ala ce wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirina akwai matar da ta ka karan mijinta tace ya sadu da ita tana al'ada to da aka ce je bada dinari. dinari yau dubu arba'in ne ma'ana mijinta ya je ya sadaka da dubu arba'in kuma ya istighfari yayi nadama kuma ya ware dubu arba'in a cikin kudinsa ya bayar sadaka kuma ya alkawari ba zai sake ba kun ga ana hukuncin ya shafe shi ya tasaddaq bi dinar aw saboda haka hukunce hukunce haka suke tafiya hukunci na farko da Allah ya fara faɗa wanda ya shafi maza da mata shine karramawa da mutuntawa kamar da na gaya muku Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم a wannan aya Allah ya haɗa maza da mata ce ya ku mutane na halicce ku daga maza da mata ma'ana asalin babanmu annabi Adam asalin babanmu Hawwa'u ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا kun ga anan an faɗi asalin halittar ko asalinmu shine daga annabi Adam da kuma wa da nana Hawwa'u to saboda haka kowa a wajen Allah mai girma ne innaman nisa'u shaqa'iq ar-rijal manzo Allah ya ce maza shakikan mata ne mata shakikan maza ne sannan na biyu a ɓangaren aiki da sakamako Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashar amsalha anan Allah bai ce mata suna da rabi maza suna da kaza ba a'a in kika zo da aikin lada ɗaya kina da goma ba wai biyar ba kina da goma haka in namiji ya zo da irin wannan ladan shi ma yana da goma saboda haka anan an nuna maza da mata sun daidaita a wajen sakamako da kuma lada da za su samu da haka Allah ta'ala ce fastaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd Allah ce sai na amsa cewa hakika ni bana tozarta aikin mai aiki daga cikin ku mace ce ko namiji shashin ku daga shashi yake sana abu na uku an ba mata dama su ma su mallaki kuɗi su arziki su wadata ko a cikin mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mawadata akwai yan kasuwa nana khadija mai kuɗi ce ummu sharikin mai kuɗi ce zainab mata abdullahi dan mas'ud mai kuɗi ce hamma da annabi yace ai sadaka a fitar da zakka tace ya rasulullah zan iya ba mijina da ƴaƴana zalla ce kwarai ki ba mijinki da 'ya'yanki ba laifi ummu sharikin mai arziki ce daka Allah ya bada dama kowa ya gina tattalin arziki ba laifi mata su yi sana'a amma da sharadi guda biyu wacce ba za ta shafi matsayinsu na mata ba ko ba za ta shafi matsayinsu na addini ba Allah ta'ala ce lirrijali nasibun min maktasabu walin nisa'i nasibun min maktasabna Allah min fadlihi maza suna da rabo na abin da suka tattala haka nan mata suna da rabo daga abin da suka tattala ku roki Allah daga falalarsa kun ga anan Allah ya shigo da mata da maza kowa yana iya yin sana'a kowa yana iya zama mai kuɗi kowa yana iya karatu ba a yi wa mata iyakar karatun da za su yi ba ko ba a yi musu iyaka na kuɗin da za su mallaka ba in Allah ya baki wata hanya kina oda daga China daga Dubai daga Saudiya daga ina kika zo kika yi mall a garin ku duk arzikin naki ne ba wanda zai ce kuma dan kina da kuɗi mijinki bai da kuɗi kuma ki dinga ci da kanki sai yanke kika ce mai gida saboda Allah ya mun arziki na dauke maka abincin safe da na dare da na rana da dinkin da zaka min da komai amma miki ce haka ba ko titin ko bai samu sai ya raba ya baki saboda Allah bai dora miki dan kina da arziki ki rike kanki ba sai in kin ga dama ko kuma baki da miji da irin wannan sannan abraban rabon gado a na hudu shine rabon gado kun ga Allah ya raba gado ya ba mata duk da wasu na cewa wai me yasa aka ba mace daya aka ba namiji biyu nace ku tambayi matan su sun san dalili kun san dalilin da yasa aka ba ku ɗaya aka ba mu biyu saboda biyun ku kuke cinyewa ma ɗayan naku ko ba ba mai cin ɗayan naku kuma biyun namu ku kuke cinyewa domin a musulunci da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kuɗin magani da kuɗin um, abin nan uh, da kwalliya da kayan tsafta da wayewa yake siya ku faɗa mana miji ne yake siya to ke me aka ce ki siya akwai abin da aka ce mace ta siya an ce ta ci da kanta ko ta sha da kanta ko ta wa kanta tufafi ko ta biya kuɗin magani ko makaranta ta yawa wata ta ce to ni ni nake wa kaina mu ce to laifin mijinki ne in dai kika ga kin siyi wani abu na gida to laifin mijinki ne ko kuma ke ce kika dauke masa amma a musulunci din nauye nauyen gaba ɗaya ba dora miki ko ɗaya ba da haka wannan ɗayan da aka baki na gwal ne na daham ne na menene na awarware ne da sarka da dan kunne kwalliya kawai zaki da shi babu maganar ki je ki kashewa kanki ko ki kashewa waninki to sannan a maganar kazafi Allah ya kare mutuncin maza da mata ya hana wata ko wani ya ma wani ko wata ƙazafi ya ce yana tuhumar wani da zina ko yana tuhumar ta da kaza in mutum yayi haka ko mace ce ta faɗi wannan a gidan biki to ki rubuta abin da ta faɗa ki sa shaida idan kika kai kotu ya tabbata abin da ta faɗa din ya tabbata ke ko ba haka kike ba sai an mata bulala tamanin wata kishiya da kishiya ana faɗa sai ɗaya ta ce to ni dai ba ya iska ba ce ce ah me yake nufi wato ni dai iska kenan sai kawai ta tafi kotu ta gaya alƙali aka ce ina shaidu aka ce shaidu suka ce lalle mun ji ta fada haka alƙali ce to tabbatar mana ya iska ce ba hujja ce to ai mata bulala tamanin sai ta je ta bugo kaya ta sa ta sa atamfa wajen guda bakwai alƙali ce ina ai daga ke sai hijabinki kadai sai su ɗin shi da hijabi wakar ta ji zafin bulalar aka yi mata bulala tamanin haka ake ƙazafi ba wani Allah bai da wani ya ɓata sunan wani ba Shi ne Allah ta'ala ce innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati lu'inu lu'inu fid dunya wal akhirah waɗanda suke wato yi wa maza suke yi wa mata katangaggu muminai ƙazafi an tsine musu a duniya da lahira kuma suna da azaba mai girma kun ga ƴar uwar Zainab mata Annabi sallallahu alaihi wasallam Hamnatu binti Jahash Hamnatu mata Abdurrahman bin Auf ce amma sai da aka yi mata bulala 80 da ta shiga cikin masu yada labarin kagen da aka wana na Aisha gashi ƴar uwar mata Annabi ce uwarsu daya ubansu daya amma Annabi ce a zo da ita ta yada kazafi ba ita ce kazafin ba irin gulman nan ce ta kuta mata kawai ta dau maganar ta je ta yada to shine annabi ya ce ai mata bulala 80 aka mata bulala 80 ita kuma ta yi ne wai dan ta taimaka wa ƴan uwarta tunda ana kishi da ƴan uwarta gashi an wa shi ya kage in muka bata sunanta ni ƴan uwata ta ƙara daraja to da haka ita kuma ƴan uwarta ta Zainab ta cewa ni ba ruwa na na san Aisha duk da kishi ya ta ci amma mutuniyar kirki ce saliha ce mumina ce miya ce katangaggiya ce ba ruwa na da wannan magana da hatta kai mata gunwar ke yaya albishirin kin ji fa abokiyar zaman ki ana tuhumar da kaza kaza kaza tace kai wannan ƙarya ne duk wanda ya faɗa ka ƙarya yake mata sai sa nana Aisha take yabanna na Zainab bint Jahsh tace mu'mina ce mai tsoron Allah tace tsoron Allah ta ne ya jagorance ta da ita ma ta faɗa wannan hatsarin amma ƴar uwarta da take so ta taya ta kishi sai ita kuma ta faɗa cikin hatsari aka mata bulala guda 80 da haka Allah ya kare mutuncin kowace mace a duniya wani ba zai zo haka kawai ya mata kazafi ko ya bata mata suna ba sai an fitan mata da haƙƙinta sannan magana aure Allah ta'ala ya ba mata dama su aure ya ba mata maza dama su aure Allah ta'ala ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yana da cin ayoyin Allah da ya halicci matanku da gare ku don ku nutsu da su ya sanya soyayya da rahama tsakaninku a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu tunani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mata'un wa khairu mata'i hal mar'atu salihah duniya jin dadi ne mafi alherin jin dadin duniya shine Allah ya azurta ka da mace ta gari ta kwarai duk wanda ya samu mace ta kwarai to ya samu ɗaya daga cikin hudu na jin dadin duniya kamar da ke ma Allah azurta ki da miji na gari to matsalolin ki kaso 85 sun tafi duk mata an kaji su da yake muna da guidance and counseling da muka bude kullun sai mun samu ƙara sama da 100 180 kuma a ƙara 180 din na mafi yawa maza ake kawo ƙara bai ban abinci ba ya kaurace mu bai ba da kuɗin magani ba ya tafi bai dawo ba yau wata uku ban gan shi ba yayi kaza yayi kaza ya dake ni ya fasa mun baki ya mun kaza waɗannan abubuwan ne saboda haka akwai problem wasu matan suke jawo su ta mazan mutum ya fita bai ciniki ba ya dakin ce kawo kaza kawo kaza kawo kaza ba sani da zuwa ba tsafta ba kwalliya ga wari ga tsani ga doyi ga waye ga sauro ga kyankyaso ga tsada ka in ya fusata kawai sai dunkula hannunsa duk inda ya saita a ki sai abin da hali so da haka wasu matan suke jawo wasu kuma mazan ne masu fushi ga gari yanzu abubuwa sun rikice ba ciniki ba kamar da ba saboda haka shi yasa dole sai an yi hakuri za a yi tashan naushi a wasu lokutan sannan abu na bakwai Allah bai yarda ayo mace aure ba tare da ta ko amincewarta ba an hana auren dole mu yanzu a Kano mun soke auren dole sai yasa kullum muke samu duk wata aka ce za mata auren dole sai ta gudo ta zo gurin mu sai mu ce kira uban kai yaya aka ta ce ba ta so ba ta so sai da haka ake muka ce a ai da ta wuce da kace kai ma yanzu da da suna da bambanci kar makalla in an musu auren dole mun je mun kamo yaran da suke karuwanci muka tara su kusan kaso 70 daga cikin su daga auren dole suka bazama duniya muka ce mun hana ba ku ƙara lalata mana yara ba ta zo da wanda kake so ta zo da wanda kake so a zo a tattauna in mun ga nakan yafi ko natan yafi kai kai mata campaign in kana so wani ya auri yarka ba ta son sa kai uba kai za ka yi campaign kuma shi ma ka nuna masa ka hauduro ka ziga shi tukunna ka kwance shi yadda za ta gamsu shi ma kuma ka gaya masa abin da zai to kai ma safa sai an biyo ta wasu hanya yata mai kwaɗayi ce abin da za ka fara tura mata kaji da guda biyar ka ce wannan na kaza ne sannan yata na san ta mai son kwalliya ce in za ka ka zo da turare ka feshe sauran gidan tukunna ka feshe jikinka sannan ka sai ka yi shiga mai kyau yata da ka gani tana son wanda ya iya magana ita da tun da Allah halitta ta mai tsafta ce to in ta ganka da kazanta ba ta yadda ba duk yi kamfen ka hada da so kake a hadu ka gamsu mutumin kirki amma ni uba ya zo saboda kuɗin mutum ko saboda alakarsu ko saboda dan abokinsa ne haka kawai sai dauko ce zai dauki yasa ya bashi wannan ba daidai ba ne in ka zaɓo mutumin kirki to zo kai masa kamfen